PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan cerita jimat, ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Cerita ini dikirimkan Sariti Cepu dengan judul Tragedi Nyolong Kayu. rambutan rimis-rimis. Sakwise nyepakake peralatan kanggo negara Wedjati, yaiku graji dawa sing kanggo negara Wed. Perkul, pedhang lan senter. Aku banjur budal karo kanca-kanca. Sejatine ing jero ati aku ya rasa-rasem. Nanging piye meneh? Yen ora budal anak bojoku sisuk nangan apa? kaya toh kewajiban salat limang wektu kang kudu ditindakake aku kudu golek pangan kanggo nguripi anak lan bojoku sadurunge mangkat aku mandengi anak-anakku sing turu mblasah tanpa kemul telemekan kloso pandan kang amoh mung bantalan kanggo lengene Hanjur bojoku ngomong karo mene wedang sak botol Kang, sing hati-hati yo. Ora pati suwe kanca-kancaku teko ngampiri aku. Pas jam 10 wengi, aku lan kanca-kanca mangkat koma. tak selai pegawianku nyolong kayu jati utawa belandong. Soyo adoh, anggonku melaku ninggalake desa. Nalika iku aku wong wolu, delegio, mbah Karlan, Lekmin, mbah Suprat, mbah Joyo, mbah Samiti, lan Kang Darso. Suara asulan kirik sing padha juguk isih krungu saka kaduan, ora gelem leren. Aku lan kanca-kanca mlaku tumuju ing alas kali wedi. Amarga dina kepengker bubar negor ing alas Jambi, alas Wonorejo, alas Lemah Genilan, alas Mundu. Naliko iku alas kali wedi isih ketel. Peteng dedet gung liwang liwung. Amergo jati isih gedi-gedi. Wis dadi kebiasaan kulan konco-konco nyolong kayu jati. Amergo naliko tahun sewu sangang puluh wolu, iku jamani penjaraan kayu jati neng kono kene. Dadi kesempatan iki tak nggung rusak alas gawe nguripi anak bojoku. Ora ngerti yen jebule tumindak kulan kanca-kanca iku keliru. Monggo nggudak kebutuhan biyen lali ora mikir anak putu dadiane kepiye. Saka kidul lan kanca-kanca mlebu kali wedi. Pertama mlebu ana kedadian apa-apa. Hamung krungu swara manuk beluk lan asu bau. dalane rat dilunyu amarga bubar krimis sak banjure aku lan kanca-kanca rono rene milih kayu jati sing gedhe lan apik nalika nemu kayu sing gedhe lan apik banjur tak graji tapi aneh kayune wis tugel tapi ra gelem rubuh delegiolan mbah suprat ora kaget amarga kedadian iku ora pisan pindu sing tak alami. Jarine salah siji kancaku yaiku Delegio. Wit iki ana sing ni lho Kang. Mergo aku ora percaya karo hal-hal ngono kuwi ing pikiranku mung siji. Kepiye carane kayu iku ndang rubuh? Kayu jati sing wis tugel tel iku tak jontong karo kanca-kanca. Tapi aneh, tetep ora gelem rubuh. Aneh. Banjur dilegio ngomong meneh. Sik sik sik nyingkir kabeh ana sing gak beres iki. Kaya-kaya demit sing nunggoni jati ning wit iki rasak baeni. Dilegio karo maca mantra kanggo nyingkirake demit kang nunggoni jatiku. Tangane ketuat ketawi. Nanging tetep ora gelem rubuh. Tenger-tenger aku mikir lelakon iku. Ing jero ati ana tandha pitakon. Jati apa to iki? Delegio banjur maca mantra. Sumingkir. Sumingkir. Apa kang ngolo padha lunga? Apa kang becik padha sumingkir? Jroning atiku takon. Apa japa mantrane Delegio wis ora mandi apa piye ya? Kok wit jatine ra rubuh-rubuh. Ora pati suwi banjur angin banter adem banget lan dibarengi swara manuk gagak kaya-kaya angini rasane nembus balungku. Ora pati suwiwit jatiku ku rubuh. Aku lan kanca-kanca kaget lan mlayu ngindari wit jati sing rubuh iku ben supaya ora kerubuhan wit jati. Nanging nalika wit jati wis rubuh, Mbah Joyo njerit, "Tolong!" amarga kebrekan ora iso ngindari wit jati sing rubuh mau. Aku lan kanca-kanca banjur mlayu nulungi Mbah Joyo. Mbah Joyo isit jerit-jerit lan sambat loro. Nalika wit jati sing rubuh iku tak angkat rame-rame, Mbah Joyo banjur tak geret karo dilegiye. Delek-delek aku deleng Mbah Joyo sing wis ora iso sambat. bareng tak grayangi dadane. Rasane awakku lemes amarga Mbah Joyo wis ora ambekan meneh. Jebule Mbah Joyo malah mati. Aku lan kanca-kanca meneng lan cuman iso mandengi awake Mbah Joyo. Dumadakan aku lan konco kanca dikagetake swara wong guyu cekakakan ing dhuwur tunggak jati sing wis rubuh iku. Areng tak plengaki. Woi, ana wong ireng gedhe rambuté gimbal tumumpang pundak lan matane merengangah rupane abang saknalika aku kaget kaya-kaya jantungku rasane pedot pedhot ora pati suwe dedemit iku ngilang dino iku aku lan kanca-kanca padha bingung wit jati wis iso rubuh nanging Mbah Jaya wis mati Banjur Mbah Karlan ngomong. Wes, kayu kinang digegeli. Aku lan Mbah Supra tak ngurus mayite Mbah Joyo. Wis kadung kaya ngene diteruske ae. Sak bubaring gegeli kayu jati. kayu iku tak gotong wong pitu. Amarga Mbah Karlan bopong mayite Mbah Joyo. Lagi wae arep metu teko alas kali wedi. Aku sing gotong arep dhewe kaget lan jerit. Terus mandek nyelehake kayu jatiku, banjur ngomong lan takon karo dilegio. Lah dalah, bekakas sapa kuwi, Dik? amarga ing ngarepku ana wewujutan dawa putih kaya pedhut sing dhuwure sak jati. Ing pucuke pedhut iku ana kaya geni merengangah rupane abang. Gemeter rasane awakku. Sikilku wel-welan. Mbah Sami dibanjur maca mantra. Kuluhusung sang bawana langgeng. Putih-putih nyingkrih, abang-abang nyimpang. rajah imanku kudungku malaikat jibril tekenku nabi Muhammad sumingkir kersaning Gusti Kang Maha Kuwasa saknalika pedhut iku pudar alon-alon ilang nanging lagi ngangkat kayu jati iku meneh ana swara wong wadon guyu cekakan ing ngakoso Mbah Karlan sing bopong mayite Mbah Joyo banjur ngomong. Sam, iki lo genteni awakku merinding. Rapati tisu aku lan kanca-kanca banjur mlaku meneh. Sak tekani pinggir desa, kayu jatine diselehati. Aku lan kanca-kanca banjur ngeterake mayite Mbah Joyo marang keluargane. sak tekane omahe Mbah Joyo jam setengah papat esuk. Sak nalika anak lan bojone nangis, aku lan kanca-kanca cuman bisa mandeni mayite Mbah Joyo sing dirangkuli anak lan bojone. Ora ngerti amarga ning alas peteng dedet jebule mripate Mbah Joyo mendulu kaya-kaya arep metu separo cangkeme ajur amarga keberkan wit jati. Jam papat esuk omahe Mbah Jaya rame. Amarga tangga teparu padha mara krungu tangisi anak lan bojone Mbah Jaya. Dino iku uga mayite Mbah Jaya dikuburake. Aku isih ora percaya yen kelingan lelakon dek. Pas tengah wengi malam telung dinane Mbah Joyo. Omai dilegio didodok-dodok wong. Kedandapan dilegio mbukake lawang. Jebule ladalah. Jebule sing dodok lawang iku pocong ngadeg njejejer. Raine raontro jibrat getih karo nangis drenging. Sak nalika iku dilegio melayu lan jerit tonggo teparu padha Tapi pocongi wis ora ana. Tak akoni. Pas wengi-wengi ku desaku tintrim sepi nyenyet. Asu-asu padha juguk ora gelem leren. Amarga saben dinus sakwise matine Mbah Joyo yen bengi ana swara wong nangis njaluk tulung, pelaku turut-turut lurung desa. kadang kala ya sering dodok omahe wong amarga nalika pas malem pitung dino Mbah Joyo omahku didodok jam siji bengi tapi ora tak bukake mergo aku wedi mbah iku arwahe Mbah Joyo sing gentayangan apa demit sing membo Mbah Joyo Akhirnya aku lan konco-konco nyolong kayu wingi iku sepakat golek wong pinter. utawa dukun ing tangga desa. Pas malam jemah iku dukun sing tak parani mau awan nekani omahku. Jenenge Mbah Bogel. Karo nggawa rampen sing dibutuhake kaya to kembang wangi, menyan, welet lan kunir. Ora pati suwe Mbah Bogel umak-umi nyeluk prewangane. Banjur Mbah Bokel ngomong sakarepe dhewe. Kaya wong kesurupan banjur ngomong. Sing nangis ing turut lorong desa kene iki ora arwae Julia. Ning dedemit saka tengah alas mergo demit iku dirusak. Dadi saiki demite njaluk ijol panggonan. Sakwise ngomong ngono mau Mbah Bogel katon lemes banjur ngomong menak. Sesok bengi demit iku njaluk cok bakal rupa kembang wangi menyan ndok jambi suruh lan karo bubur abang telung takir teranging tunggak wit jati sing ditegorin tengah alas yen desa iki ora pengin diganggu dedemit iku maneh lho ger iki lho cerita nyata saka aku kanggo sajian malam Jumat nalika kanca-kancaku nyolong kayu ing taun 1998 saka aku Saridi ing Cepu bersama tim Cimat.